Bismillahirrahmanirrahim. Nastavit ćemo uz Allahu Đelšanu Bogu sa predavanjem iz Akajda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi. Obad. To su bila tri osnovna znači segmenta spoznaja Allaha Đelšanu onako kako on to htio od svojih stvorenja kako to imam šafija sročio u jednoj rečenci vjerujemo Allaha onako kako on htio da vjerujemo njega i u poslanika kako on htio da vjerujemo njega dobro o Allahu ispoznaji može se puno toga govoriti međutim ima dosta toga lijepog i napisanog i na ovaj, DVD verziji zabilježenog. Jedna od lijepih knjiga na tu temu je Jednoća stvoritelja. Druga je štampana u Međlisu, čini mi se Allahovi znakovi u, u kosmosu i u prirodi i tako dalje. Čak je i čini mi se sa DVD verzijom. Zatim imamo i ovu DVD verziju koju su radili braća u Tešnju. E, tajne svemira. Sve su to lijepe knjige kada je u pitanju taj dio spoznaje Allahovo gospodarstvo. U Allahovom robovanju imamo knjigu koja je jako lijepa po tom pitanju, to je knjiga Tevhida. Pa imamo uh, robovanje od Ibn i to isto tako prevedeno. I badi, tako li Sad je u pripremi robovanje od Ibn Kajima također uh, već je završeno. I to je lijepo pročitati štivo kada u pitanju ovaj dio. O Allahovim osobinama lijepo je pročitati knjigu od šeha Muhammeda i Musaleha saimina koja govori o pravilima vezani za Allahova imena i osobine koja je već gotova u pripremi, čini mi se ako nije već i u štampi i slično. A što se tiče koristi i plodova naše spoznaje stvoritelja, navešemo samo neke te koristi. Prvo, čovjek time, kada spozna svoga stvoritelja, spreman je da izvrši, odnosno ispuni svrhu svoga stvaranja. Oma halaktul džinna wal insa illa li abudu. A džine i ljude stvorio sam samo da bi me obožavali, kaže Allah. Džinna. A pa nema robovanja Allahu Đalešanu, nema obožavanja dok se ne spozna stvoritelj svjetova. To je temelj. A život čovjeka bez cilja to nije pravi život. To Allah Đalešanu naziva smrću. I kaže inneke la ul mauta ti ne možeš mrtve dozvati. To jest Oni čija su srca zatvorena za Allahovu uputu ne mogu te čuti i naziva ih Allah Đelešanu mrtvima kako kaže Šankiti po konsenzusu mu fesira taj sajt odnosi na nevjernike koji ne čuju ili ne haju za Allahove naredbe i zabrane i ajte znači život bez tog cilja nije život život to je životarenje ovako ili onako, ali sigurno nije pravi život. I zato mi vidimo danas nesreću ljudi koja ih je pogodila. Vjerujte, sad smo imali prilike da se sretnimo i sa dijasporom, koja je u daleko boljoj materijalnoj poziciji i situaciji od ljudi ovdje. Ali nisu ljudi sretni. Nisu ljudi zadovoljni. Ljudi su tjesni ljudi su tjesni, ljudi su mučni, ljudima je malo fali. To znači da nema te širokogrudnosti u grudima, u srcima, u dušama. Nisu duše zadovoljne. Nisu duše sretne, to, to znači da ni ljudi nisu sretni. Jer znajte dobro, čovjek je sretan dušom. A ako mu Allah Đelešanu da još blagodat ovog svijeta, kao lijepu kuću, lijep stan, lijep posao, lijepu ženu i tako dalje. To je blagodat na blagodat, ali nikada tjelesna blagodat ne može biti osnova za duševnu blagodat. I zato je osnova ljudske sreće da je sretan dušom i srcem. A to ne može biti ako ne ispuni cilj svoga stvaranja. Jer znajte dobro, Allah Đelešanu je čovjeka stvorio sa određenim osobinama, fizičkim, a i karakternim unutra. I postoji ljudska priroda takozvana. Važan dio ljudske prirode, koji ne može ništa zamijeniti, jeste da ga Allah stvorio da robuje nečemu. Zato nećete naći u historiji ljudskog roda da ljudi nisu robovali nečemu da nisu obožavali nešto zato što imaju potrebu urođenu da robuju i ako tu potrebu ispune sa robovanjem Allahu Đelešanu onda su to najsretniji ljudi na ovome svijetu i zadovoljni su i sa malom i što to svoje robovanje više upotpune potpune to su sretni. Kaže Ibn Kajim, nisam vidio čovjeka koji je teže živio sa materijalne strane od Ibn Temije, a nisam vidio čovjeka koji je sretniji bio, zadovoljniji od Ibn Temije. I zato su naši učenjaci u tom značenju govorili da na ovom svijetu postoji džennet. Ko ne uđe u njega, neće ući ni u ahireski džennet. I druge brojne izreke I to je interesantno, tokom cijele historije ti učenjaci i imami koji su nešto značili, govore jedno te isto pravi. Što znači da su našli, dokučili. A naš poslanik, sallallahu alaihi ve selleme, jasno nam je poručio da će to zadovoljstvo dokučiti i naći čovjek koji ispuni troje. Man radije billahi rabben, obil islami dinen, obil muhammedin rasula. Ko bude zadovoljan sa Allahom kao gospodarom, ko bude zadovoljen islamom kao vjerom i ko bude zadovoljen Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem kao poslanikom kana haqqan Allah an yurdihu Allah je sebi uzeo obavezu da će takvog čovjeka zadovoljiti, učiniti ga zadovoljnim, kažu komentatori, i na ovome svijetu duševno će biti zadovoljan, makar imao malo, a na onome svijetu bit će zadovoljen O tome da se i ne govori. Znači tu ljudsku potrebu čovjeka da svome gospodaru robuje, da se za njega veže, ništa ne može zamijeniti od dobara ovoga svijeta. I zato ljudi, makoliko bili bogati, ako ne spoznaju svoga stvoritelja, ako ne spoznaju robovanje, nikada sreću neće na ovome svijetu naći. A o onome svijetu i da ne govorimo. I zato je danas, možda ste čitali u nekim tim izvještajima, nije najveća potražnja za bogatstvo u razvijenom svijetu. Jest u siromašnom svijetu dosta ljudi ima problema s tim, sa materijalnim stanjem, ali u bogatom svijetu, Zapadna Amerika, od Zapad Amerika i ostalo, trend je danas da se traži duš, duhovno zadovoljstvo. Šta oni misli po duhovnim zadovoljstvom? Hoće da kažu da ta materijalna zadovoljstva koja imaju nisu im dovoljne trenutno. I da svi traže nešto više i da u nečemu to traže. Pa vidimo neke bogate ljude, glumce, pjevače i ostalo, kako usvajaju nekakvu nezbrinutu djecu kako se sve više i više uključuju u te nekakve akcije po tom trećem razvijenom svijetu, afričkom svijetu, da pomognu bolesnima. Pa ulažu milione za liječenje bolesti i ostalo i tako dalje. Iako tu Allah zna možda ima i lične promocije, ali ja vjerujem da ima tu dosta i dobre namjere. Ljudi stvarno osjećaju potrebu da ih nešto ispuni. I molim Allah Đelešanu da sve dobro namjene ljude uputi zaista na pravi put i na istinu. Ali, jedno je sigurno, ko nađe svoga stvoritelja, naš naći će i to zadovoljstvo. Ko to izgubi, ko to ne nađe, nikakva dobra mu neće, nikakva djela ispuniti tu veliku prazninu, tu crnu rupu u njegovoj duši, koja ga čini uvijek nesretnim ili nedovoljno sretnim. To je prvo što dobijamo od spoznaje svoga stvoritelja da ispunimo cilje svrhu stvaranja svoga. Također sreće na ovome svijetu, o tome smo govorili. Treći to je sigurnost i pouzdanje na ovome svijetu i na budućem svijetu. Znači, Allah Đelešanu je obećao onima koji u njega vjeruju da će biti sigurni i da će biti upućeni. U lajke lahumul amnu wa hum muhtedun. Znači, oni koji vjeruju i svoje vjerovanje sa širkom ne miješaju u lajke lahumul amnu wa hum muhtedun. To su oni koji će imati sigurnost, to jest bit će sigurni od svega nakon smrti do ulaska u džennet a ima komentatora koji ubraju i dunjalučke neke nedaće i nevolje A šta to čovjeka čeka nakon njegove smrti? Čeka ga prije svega kaburski zagrljaj. Jeste čuli za kaburski zagrljaj? Kaburski stisak. Kaže poslanik sa srljem da se iko spasio dok stiska, spasio bi ga se ashab, zaboravio sam ime. Znači, taj stisak će taj stisak čeka svakoga. Međutim, kažu naši učenjaci, stisak za vjernika, za čovjeka koji je bio rob svome gospodaru, bit će kao zagrljaj majke koja ga dugo nije vidjela. Lagan, lijep i prijatelj. A stisak za čovjeka koji je bio daleko od svoga stvoritelja bit će takav kako su u hadisu da će mu rebra proći jedna kroz druga. Znači jako snažan, bolan i neprijatan pritisak. To je prvo. Znači čovjek će biti sačuvan tog pritiska. Imaće ga, ali neće biti bolan i kobar po njega. Drugo, sačuvat će ga problema na ispitu. Kada bude treba odgovarati za, svo, za, svo, za <clears throat> svoj život, komu je gospodar, koja mu je vjera, komu je poslanik, Allah će ga učvrstiti i on će moći odgovoriti treći sam kaburski život Allah će mu i tu dati sigurnost pa će biti naređeno da se takvom donese dženecka bašća iz koje će svako jutro i svako večer gledati mjesto koje ga čeka u džennetu i molit će svoga gospodara da ubrza sudnji dan da nastupi što prije četvrto ili sljedeći kada ljudi budu ustajali u nezvjereni ne znaju kud bi, šta bi, kako bi raspukla se zemlja oko njih meleci ih okružili svako u svom nekakvom halu svako u svom nekakvom stanju sunce se približilo blizu sve nepoznato sve novo ljudi oko tebe svi od Adem a.s. do posljednjeg čovjeka stoje na zemlji Ako ikad treba sigurnost, treba tad. Allah će takvim ljudima dati sigurnost. Doći će meleci koji će ih tješiti i riječima da se ne boje i da ne strahuju i koji će ih voditi i ako budu od onih koji su zaslužili spasit će u hladovinu arša. Sigurnost kad budu ostale stvari radili koje se spomnju na sudnim danu i zadnja sigurnost koja treba čovjeku tada je prelazak preko džehennema svi ljudi moraju prijeći preko džehennema jer se do dženneta ne može doći ako neće prijeći preko čuprije sira čuprija kod nas nas i oni koji budu bili sa svojim gospodarom koji budu spoznali svoga gospodara robovali svom gospodaru bit će spašeni tih problema i tih muka i brzo će lahko prijeći taj put. I onda dolazi konačna sigurnost, a to je vječni džennet i vječni život bez ikakvog straha, bez ikakvih promjena. Ja vas sad pitam, ovo nisu nikakve priče, bolj. To je stvarnost o kojoj nam naš gospodar govori kroz cijeli Kur'an. To je vezano za, za moje i tvoje sate i dane koje živimo sad. Koji neumitno prolaze. Zar se ne vrijedi za to potruditi? A to nas čeka sigurno. Sigurno da se vrijedi potruditi i još više. Dobro. Sljedeće što imamo, što je u vezi sa tim, a korist, korist od te spoznaje, je ispravan stav i razmišljanje o svijetu oko nas i vezama u svijetu oko nas. Jer ako znamo da nam je Allah Đelešanu stvoritelj, da nam on svi, da on svim upravlja, da on nama vlada, da on sve posjeduje, da samo njemu robujemo, da jedino on posjeduje osobine imena savršenstva onda ćemo znati da su sve ostalo samo Allahova stvorenja neki na većim stepenima a neki na manjim nećemo tvrditi da je bilo ko od ljudi božansko biće ili da posjeduje dio božanskog bića ili da posjeduje osobinu božanskog bića kao što neki tvrde za Isa Alehisana kao što neki tvrde za Uzeira, kao što neki tvrde za raznorazne evlije, kao što je Mehdi, recimo. Tvrde da on zna, da ga mole, da uče dove njemu i ostalo, to nije u redu. To s jedne strane. S druge strane daje nam da su sva, da imamo jednu viziju i stav prema ljudima da su sva, svi ljudi Allahova stvorenja bez obzira na boju, naciju, rasu i ostalo, pa nećemo jedne smatrati manje vrijednim od drugih nego jedino po imanu i po bogobojaznosti i po njihovom vezivanju za Allaha Đelešanu a sve drugo spada i otpada jer je ljudima gospodar jedan prema tome I taj stav je vrlo bitan jer danas imamo situaciju kada neki ljudi koji pripadaju jednoj recimo religiji, jednoj vjeri smatraju druge manje vrijednim ili treba da ih iskorištavaju i smatraju jahalicama svojim i tako dalje i tako dalje. I prema tome <clears throat> prema svim ljudima se postavlja isto i želi im dostaviti istinu onako kao što želi i sebi. Dalje Sljedeća korist je da Allaha Đalešanu veliča ispravno onako kako on zadovoljan s tim. Jedna stvar trebate, jednu stvar trebate imati u vidu. Danas su milijarde ljudi koji veličaju Boga. Znači na ovaj ili onaj način. Ali bez prave spoznaje, bez pravih izvora spoznaje, ne može se Allah Đelešanu uveličati ispravno. Nije više u pitanju samo vjerovanje u postojanje Boga ili veličanje Boga. Pitanje je kako? Mi Allah Đelešanu kad spoznamo na osnovu ajeta njegovih knjige, znači na osnovu a, onoga što je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao o njemu, dolazimo također do spoznaje naučio nas je naš poslanik Srelem a i gospodar kroz knjigu i, i sunnet naučio nas je i kako da ga veličamo pa znamo šta je ibadet da je to veličanje šta nije ibadet nije veličanje i to je možda jedna od najvećih blagodati i najvažnijih koje imamo u ovom moru danas tih nekakvih ideja pravaca i slično dobro dalje i s ovom ćemo završiti a to je veličanje Allahovog emra namjerno kažem emra zato što hoću da pojasnim šta je Allahov emr Allah Đelešanohu ima emr i ima halk stvaranje i naredbu što se tiče stvaranja o tome smo govorili a što se tiče emra to jest naredbe imamo šerijatsku naredbu koja se danas među ljudima ne veliča na žalost kako treba. A to je zato što ne poznaju svoga gospodara dovoljno. I ne trudi se da spoznaju Allaha Đelešanu kako treba. Onaj ko spozna veličinu stvoritelja, onaj ko spozna prava stvoritelja prema njemu, onaj ko spozna kakve obaveze ima prema njemu, svakako da će veličati i tu naredbu koja mu je došla od njegovog stvoritelja. A to su sve Allahove naredbe i zabrane koje nam je uputio. I zato skoro sam imao sa jednim učenim čovjekom razgovor, može se obrajati šejhove, pitam ga šta bi bilo najbolje u Bosni ovdje sada ljudima govoriti. Šta je prioritet kada je u pitanju da, da ljudi koji su već u vjeri znaju i da nauče o vjeri. Kaže čovjek jednom, meni nije mi bila pola ta stvar, kaže ovdje kod ljudi treba probuditi osjećaj za dokazom. To je ovaj Allahov emir. Ljudi više nemaju osjećaja kad kaže Allah Đelešanu, rekao je poslanik sa sobom. Ne govorim ja o ljudima koji nisu džami nikako. Niti govorim o starim didama o kojima mi obično pričamo. Govorim Govorim o nama koji su u džami često i koji o vjeri čitaju stalno iz godine u godinu i tako dalje da taj osjećaj za ajetom, za Kur'an, za hadisom i za tim, za tim dokazom, a to je Allahu emr, nije onakav kakav bi trebao biti kod većini ljudi. A to je kad čuje tako nešto, vi znate, čuli ste često od Omera kad čujemo hoće nešto da uradi pa mu neko kaže aj ti ostane neće da uradi to je veličanje Allahove naredbe Allahovog emra znači tu je ovaj, <clears throat> to dobijamo kad Allah Đelešanu uspoznamo ispravno koliko še pet minuta Dobro. Tamam još toliko, da, ovu, da ovaj dio, a ako Bog da sljedeće sedmice počinjemo o vjeri, o spoznaju ove vjere, imamo još toliko da završimo sa hadisom koji je zabilježen u oba sahija. U kome je poslanik sallallahu alaihi ve sellem na sahaba upitao E tedri ma hakullahi alal ibad. Znaš li ti koje je Allahovo pravo kod njegovih robova, kod njegovih stvorenja? Pa je on rekao Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Hakullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Allahovo pravo kod njegovih robova je da obožavaju samo njega i nikog drugog s njim. Wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'adhdhiba man la yushriku bihi shay'a. A Allahova obaveza koju je sam sebi uzeo u obavezu prema njegovim robovima je da ne kazni onoga ko bude obožavao samo njega. Znači ko ne bude činio širka. Znači to nas je naš poslanik sallallahu alaihi ve sellem podučio, podučio i prvi korak na tome jeste upravo spoznaja našeg stvoritelja Allaha subhanahu wa ta'ala i molimo Allaha Đalešanu da produbi našu uputu da prodobi našu spoznaju, da naša dijela budu još bolja, još ljepša i još da ih bude više. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammed.